Ο Κύριος ο Θεός μας, ο Αυτός είναι. Και χθε και σήμερα και εις τον αιώνα του Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Θεός μας παραμείνει ο ίδιος και στο παρελθόν και στο παρόν και στο μέλλον. Δεν αλλάζει το ποιο είναι ανάλογα με το ποιοι είμαστε εμεί και το τι κάνουμε εμείς. Δεν γίνεται δηλαδή σε άλλους σκληρό και αυστηρό και τους αγαπάει λιγότερο και άλλους καλός και αγαθός και τους αγαπάει περισσότερο. Ίδιος είναι. Γιατί αυτή είναι η φύση του. Αυτό είναι το ίδιό του. Και το ίδιό του είναι η αγάπη. μέλος το ποσό και το ποσοστό της αγάπης του δεν μεταβάλλεται ανάλογα με τις πράξεις μας. Γι' αυτό πρέπει να το θυμόμαστε σήμερα στο σημερινό Ευαγγέλιο που μιλάει για την Δευτέρα παρουσία του Κυρίου και για την τελική κρίση που είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει όλοι θα περάσουν. Και νομίζουμε πολλοί από εμά ότι τελική κρίση είναι σαν ένα δικαστήριο όπου όλοι θα μαζευτούμε μπροστά στον Κύριο και ανάλογα με τις πράξεις μας θα μας πει εσείς πηγαίνετε στην κόλαση και τους υπολείπους που υποτίθεται ότι ήταν καλοί εσείς πηγαίνετε στον παράδεισο. Όμως σύμφωνα με τους πατέρες εκκλησίες μας δεν υπάρχει παράδεισος και κόλαση ως τόποι δηλαδή ως μέρος στο οποίο θα πάμε. Είναι μια κατάσταση την οποία ζούμε και αυτό το καταλαβαίνουμε από το εξή. Δεν ξέρω αν έχετε δει ποτέ την εικόνα της Δευτέρας Παρουσία και της Τελικής Κρίσης, όπου ο Κύριος εμφανίζεται να βγαίνει από αυτόν μία λάβα, μία φωτιά και να κατευθύνεται προς τα κάτω και να αγκαλιάζει τους πάντες και τα πάντα. Το θέμα είναι εμείς πώς αντιδρούμε σε αυτή τη φωτιά. Για να σας δώσω να το καταλάβατε λίγο καλύτερα. Πάρτε ένα σίδερο και βάλτε το στη φωτιά. Θα αλλάξει το σίδερο. Όχι. Θα ζεσταθεί, θα καεί, θα γίνει πολύ ζεστό, θα πυρώσει, αλλά το σίδερο παραμένει σίδερο. Δεν άλλαξαν οι ιδιότητές του. Απλά πύρωσε και ως πυρωμένο που είναι έχει αποκτήσει κάποιες άλλες ιδιότητες τις οποίες ζήτησε και πριν. Γίνεται πιο εύκαμπτο, μεταδίδει ενέργεια, μεταδίδει θερμότητα, αλλά δεν αλλάζει ουσιαστικά αυτό που είναι. Πάρτε ένα ξύλο και βάλτε το στη φωτιά. Τι θα γίνει, στάχτε. Δεν θα μείνει τίποτα. Θα διαλυθεί. Κάτι ανάλογο γινόμαστε και εμείς. Άλλοι, όταν ερχόμαστε σε επαφή με τον Θεό, τον αντιλαμβανόμαστε με ακριβώς αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, μία φωτιά η οποία έρχεται και μας καθαρίζει, έρχεται και μας θερμαίνει, έρχεται και μας δίνει κάποιες άλλες ιδιότητες τις οποίες δεν είχαμε πιο πριν. Μία φωτιά η οποία δεν έρχεται να πονέσει, αλλά έρχεται να αλλοιώσει προς το καλό και να ομοιάσει τον εαυτό της με την ίδια τη φωτιά. Ένα πυρωμένο σίδερο αποκτάει τι, την θερμότητα της φωτιάς με την οποία έρχεται σε επαφή. Έρχεται δηλαδή και συμμετέχει, γίνεται ένα με τη φωτιά και ενώ δεν αλλάζει αυτό που είναι, ενώνεται με αυτήν. ένα ξύλο που έρχεται με τη φωτιά, έρχεται και διαλύεται, αποσυντίθεται. Και εδώ μην παρεξηγηθείτε, δεν σημαίνει ότι γυρνάμε στο τίποτα. Αλλά να σας το δώσω με ένα δεύτερο παράδειγμα. Δεν σας κάνει εντύπωση που οι δαίμονες και ο διάβολος, οι οποίοι βλέπουν τον Θεό, παρίστανται, έχουν επαφή μαζί Του, εξακολουθούν και παραμένουν ως δαίμονες και ως διάβολος Άντε για εμά που είμαστε εδώ και λέμε δεν είδαμε, δεν ακούσαμε, δεν ξέρουμε, δεν πιστεύουμε, να το καταλάβουμε. Αυτοί εκεί που τον βλέπουν, ο ίδιος ο Εωσφόρος, ο κάποτε μεγαλύτερος όλων των αγγέλων που έγινε δαίμονας και είναι σε επαφή με τον Θεό. Γιατί δεν αλλάζει. Γιατί δεν υπάρχει μετάνοια. Δεν υπάρχει το Κύριε Ελέησον δεν υπάρχει η αλλαγή αυτή που κάνει το σίδερο όταν έρχεται με τη φωτιά και πυρώνει. Αλλά ο άνθρωπος ο οποίος είναι αμετανόητος εδώ στη γη, ο άνθρωπος ο οποίος δεν έμαθε ποτέ να συγχωρεί εδώ στη γη, ο άνθρωπος ο οποίος έμαθε να κοιτάζει τον εαυτό του και το θέλω του και το είναι του, ο άνθρωπος ο οποίος έμαθε να ζηλεύει και να κοιτάζει τους άλλους ανταγωνιστικά και εκεί όταν θα πάει δεν πρόκειται να αλλάξει. Όχι γιατί δεν μπορεί να αλλάξει, αλλά γιατί δεν θα θέλει να αλλάξει. Όχι γιατί δεν θα πιστεύει στον Θεό, αλλά γιατί ο Θεός για αυτόν θα είναι φωτιά που θα τον κατακαίει. Θα τον καίει η αγάπη του. Δεν θα θέλει αυτή την αγάπη. Και είναι που θα λιώνει είναι σαν να μας καλεί όλους ο Θεός σε ένα γεύμα. Αυτό είναι που κάνουμε και σήμερα στη Θεία Ευχαριστία. Και αντί να έρθουμε να συμμετάσχουμε ως καλεσμένοι όλοι μέσα σε αυτό το γεύμα, αντί να συμμετάσχουμε όλοι σε αυτό που έχει ετοιμάσει, καθόμαστε στη γωνία. Και κοιτάζουμε αυτούς που συμμετέχουν και εκνευριζόμαστε γιατί συμμετέχουν αυτοί, ενώ κατά εμάς δεν θα έπρεπε να ήταν εκείνοι, αλλά θα έπρεπε να ήμασταν εμείς μόνο εκεί. Αυτό τι τρώει τον άνθρωπο είναι η ζήλια το πώς βλέπει τον άλλο Και ο άνθρωπος ο οποίος ζηλεύει εδώ στη γη και δεν μπορεί να συγχωρήσει, με τον ίδιο τρόπο θα ζηλεύει και εκεί και δεν θα μπορεί να συγχωρήσει. Imagine two people that they die together. And while they were on earth, they hated each other. They did not have any kind of good relationship. and they die together, they go above in what we call the paradise. And God puts them aside. Let's say adjacent to each other. One house here and one house over there. How do you think the people who hated each other here would also react up there? Hatred will still exist. For them, paradise will become hell because they are still together. And this is something we do not understand when we talk about paradise and what we talk about hell. What about when we talk about the last judgment and the second coming of our Lord? We think that some of us will go to a very nice place where we will be able to continue our life without any kind of problems, not needing to, needing to work anymore, being with the people that we love and also other people because of the things that they have done on earth, they will be transferred to an eternal prison, eternal fire. Well, that's not the reality. The fathers of the church say that paradise and hell is just conditions. The way that we feel in the presence of God, how we understand Him, how we feel Him. And I said earlier an example. Look at the demons, the demons and Satan. They see God every day they are in His presence every day. But for them, God is hell itself. Why? God does not change. His love stays the same always. He was, He is, and He will be love. His qualities do not change. It is the way that we perceive Him. And why did I give you the example earlier. Because if the person who lives now on earth has not learned to forgive the other, if the person who lives on earth right now has not learned not to be jealous, he has not learned to be related with the other as much as possible in a condition of love. This will not change automatically when we're going to leave from this place. It is not like that we push the reset button and everything changes and everything starts all over again. The life that we live here is part of the eternal life. The only thing that changes is that this life that we live on earth is just not even the introduction of the book of our life, not even the prologue. So we continue. And the way we are here, we are also going to be there. If we, if you have read the gospel today, you see in the end, it says that the people who were with God through their actions to the others they will go to paradise and the, the rest will go to hell. It does not say anywhere that the person will cease to exist. There are a lot of people who have this kind of attitude. The people especially who do not want to believe in God. And they say, I came from nothing, and I return back to nothing when you're very wrong. From the moment we are created, we are eternal by grace. It is Him who gives us the life, and through His grace we do not return to nothing, even though this is our nature, this is what we are we're supposed to do. But we never return to nothing. We still to exist. And the problem is how we exist. And this is something that we do not understand. We think that because in this life we can sometimes be clever and try to avoid some things, we think that this will also remain in the life to come. But we are fooling ourselves because it's not this way. And you know, the fathers of the church say that we're, when we're going to stand in front of Him, immediately we will understand he will not have to say anything. All the things that we have done and all the people that we have hurt in this life. Something else to remember, and I finish. Being together with God goes through the others. And we have seen it very clearly today in this gospel. If you think that our spiritual life is us, Bible, and God, and thus being isolated from the rest, then you are very, very wrong. It is us, God, and the rest. This is why we said so many times from here that the cross has two lines, the vertical and the horizontal. The vertical is our relationship with God. The horizontal is our relationship with the others and God is where the two lines come together. You cannot find God alone. So the thought that I just want to be a good person in my life and that's enough, God does not exist because you miss the vertical. Also, the other thought, I believe in God, but I don't have anything to do with the others. That's also not the right approach because you miss the horizontal line so you see, all our life is behind a cross, a cross that we have to carry symbolically and literally. God bless us all.